Hey, el mismo hey, One, Y yeah, dice, hmm, tengo pim ping pa tu chin ching ting ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym para ver siempre ese culín. ting ting pa tu chin ching ting ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym para ver siempre ese culín. Aquí tengo tu paleta, tu pachiqueta, mm, para ponértela la jeta. Moto Saiyajin como Vegeta, y si estás a dieta, tengo un pedazo de carne para tu parte, rozarte, contra la pared ahorcarte. Raspa, raspa, que quiero arrimarte. ¿Cómo? Que quiero arrimarte. Tengo ping-ping pa' tu chin chin, ting-ting. Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym para ver siempre ese culín. Ding, ding, ding, pa' tu ching-ching, chin, ting, Espero que la tengas clean. Por ti yo me meto al gym para ver siempre ese culín. Up and down, arrimao. A tu novio dile chao. Y dale para abajo y para abajo. Para abajo y para abajo, up and down. Quiero decirte una cosa. Yo te la pongo repalosa. Dime que es lo que como el bosa y nos vamos pa' mi choza. Tengo ping ping pa' tu chin ching ting ting. Espero que la tengas clean. Por yo me meto al gym para ver siempre ese cooling Ding, ding, ding, pa' tu chin, ching ting, ting. Espero que la tengas clean. Por yo me meto al gym para ver siempre ese cooling Ding, ding, ding. El mismo prueba one. El, es de fácil, bro. Alemán, chocolatito, yeah. El dice Sports. Dímelo ya. Indica Barán, ey. only one to the sky.